والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Salisten üçüncüsü Üçüncü noktayı zikrediyoruz. İttefaku ittifak ettiler ki ala ennel mustahille li sebbihim yekfur. Onlara sövmeyi helal gören kişi kafir olur. Birinci ittifak noktamız neydi? Sahaba hakkında konuşanlar en basitinden günah işlemişlerdir. Çünkü nehi işlemişlerdir. İkincisi sahaba hakkında dünyevi yönden veya şahsi yönden konuşanlar kafir değildir ama tedip edilirler, edeplendirilirler. Üçüncü ittifakımız ne o zaman? Üçüncü ittifakımız ala ennel mustahille li sebbihim yekfur. Onlara sövmeyi, onlara eleştirmeyi helal gören bu caizdir, böyle yapılır diyen kafir olur. Niye? لِأَنَّهُمْ Çünkü onlar ehli sünnet ecma'u icma ettiler. Ala tahrimi sebbi sahabeti. Sahabeye sövmenin haram olduğunda icma ettiler. فَمَنْ اِسْتَحَلَّ مِنَ الْحَرَامِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ Kim üzerinde icma edilen bir haramı helal görürse yekfur, kafir olur. لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ التَّكْذِيبَ الصَّرِيحَ لِنُسُوسٍ قَطْعِيَّ لِأَنَّهُ Çünkü bu o, yani bu e, helal görme يَتَضَمَّنُ içerir التَّكْذِيبَ الصَّرِيحَ Açık bir yalanlama içerir. Neyi? لِنُسُوسٍ قَطْعِيَّةٍ Kat'i olan nasları açık bir şekilde tekzip etmeyi içerir. Şimdi bakalım ehli sünnet e, hem şey yapalım, illetin delilini zikredelim. Yani kat'i bir surette haram olan bir şeyi helal görmenin küfrü, küfrünün delilini görelim. Hem de sahabeyi, sahabeye sövmenin haram olduğunu, küfür olduğuna dair bunun pratiğini görelim. Allah Azze ve Celle ayette dedi ki La te'kulu mimme lem yuzker ismullahi aleyhi ve innehu lefiskim Allah'ın adının anılmadığı etleri yemeyin. Çünkü o fısktır. Ve inne şeyatine le yuhuna ila evliyaihim liyujadiluhum. Şeytanlar kendi dostlarına vahyederler ki sizinle tartışsınlar. Ve in ata'tumuhum innekum lemuşrikun. Siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz de müşriklerden olursunuz. Kâlel bagaviyyu fi tefsir. Hemen bir alt satır. İmam Bagavi tefsirinde dedi ki yani bu ayet niye indi? Nuzul sebebi ne? وَذَٰلِكَ اَنَّ الْمُشْرِك۪ينَ قَالُوا Müşrikler dediler ki ya Muhammed ey Muhammed اَخْبِرْنَا عَنِ الشَّاتِ Bize kuzudan, koyundan haber ver. اِذَا مَاتَتْ مَنْ قَتَلَهَا Öldüğünde onu kim öldürür? فَقَالَ اللّٰهُ قَتَلَهَا Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi onu öldüren Allah'tır. Yani müşrikler neyi soruyor burada? Diyelim ki bir tane hayvan öyle öldü kendiliğinden düştü öldü. Onu kim öldürdü? Ee, diyor. Peygamber de diyor ki Allah öldürdü. Müşrikler diyorlar ki efetez'umu sen zannediyor musun? ennema katelte ente ve ashabuke halalun senin ve ashabının öldürdükleri helaldir ve ma katalehul kelbu köpeğin öldürdüğü, ve sakru parçalayıcı kuşun öldürdüğü, ve fehtu aslanın öldürdüğü halalun ve ma katalehu Allahu haram. Anlaşıldı? Yani senin öldürdüğün, av köpeğinin öldürdüğü, işte av, av için kullanılan kuşun öldürdüğü vesaire neyse bunların öldürdüğü helaldir. Etini yiyorsunuz. Fakat Allah Azze ve Celle'nin öldürdüğüyse haramdır. Bunların etini yemiyorsunuz diyorlar. فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِ نَاسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ Bazı Müslümanların nefislerinde bu şüpheden dolayı bir şeyler oluştu. Gerçekten yok. Ölen hayvanı Allah öldürüyor diyorlar. Onu yemiyoruz. Meyte diyoruz, haram diyoruz. Öbürünü biz kesiyoruz, kendimiz öldürüyoruz. Kendi öldürdüğümüze helaldir diyoruz. Diyorlar. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هَذِهِ الْآيَةِ Allah bu ayeti indirdi. وَاِنْ اَطَحْتُمُوهُمْ Siz onlara itaat ederseniz فِي اَكْلِ الْمَيْتَةِ Şeyi yemeyde e, meyteyi yemede innekum le müşrikun muhakkak ki siz müşrik olursunuz. Kale zeccacu zeccac dedi ki ve fihi delilun bu ayette delil vardır. Ala enne men ahalle şey'en kim helal görürse mimma harramallahu Allah'ın haram kıldıklarından ev harrama ma ahallallahu veya Allah'ın helal kıldıklarını haram görürse fehuve müşrikun. O adam müşriktir. Ve kâlel kurtubi fi kitabihil cami' cami' ahkamül Kur'an'da yani tefsirinde dedi ki bu ayet-i kerimenin tefsirinde ve in ata'tumuhum ey siz onlara itaat ederseniz ey fi tahlilil meyteti hayvana helal meyte olan kendi kendine ölen hayvanı helal görmede onlara itaat ederseniz innekum ve müşrikun muhakkak siz müşrik olursunuz fedelletil ayetu ayet delalet etti ki ala enne men istahalle şey'en mimma harramallah kim Allah'ın haram kıldığını helal görürse sara bihi müşriken bu helal saymasıyla beraber müşrik olur. وَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَيْتَةَ نَصًّا Muhakkak ki Allah meytenin haram olduğunu nasla haram kılmıştır. فَاِذَا قَبِلَ تَحْلِيلَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَدْ اَشْرَكَ Başkasından bunu helal olduğunu kabul ederse müşrik olur. Kale İbn-i Teymiye, İbn-i Teymiye dedi ki el insanu insan meta Haram haramel Mujma aleyhi üzerinde ittifak edilen bir haramı helal görürse ev harramel halalel Mujma aleyhi veya üzerinde icma edilen bir helali haram görürse ev beddele şer'al mucma aleyhi veyahut da üzerinde icma edilen bir şeriatı değiştirirse kana kafiran murtedde bunu kafir ve mürted olur bittifakil fukaha fakihlerin ittifakı ile tamam şimdi bizim ittifakımız neydi dikkat edin Dedi ki kim sahabeni sövmenin helal olduğuna inanırsa ittifakla kafir olur. Sebep çünkü alimler ittifak etti ki e, sahabeye sövmek haramdır. Sahabeye sövmeyi haram göre de ittifakla haram olan bir şey helal saymış olur. Bir hüküm söyledik, bir illet söyledik. Şimdi bu illeti söylediğimiz şeyin delilini zikrettik. Yani alimler bu ayet-i kerimede kitabın veya sünnetin helal kıldığı, açık bir haram kıldığı, açık bir haramı biri helal görürse kafir olacağına ittifak etmişler. Şimdi bunu pratiğe, pratize edeceğiz. Peki sahabeye sövmeye helal görene de bu kaideyi tatbik etmişler mi? Çünkü biz itikat derslerinde görmüştük değil mi? Bazı kaideler var tatbikte aynı tatbiki yapmamışlar. Peki bu kaideyi tatbik etmişler mi? Bakalım. Kale Kadı Ebu Ya'la, Kadı Ebu Ya'la dedi ki اَلَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ Fakihlerin üzerinde olduğu görüş fi sebbi sahabeti, sahabeye sövenler hakkında اِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَٰلِكَ كَفَرًا Şayet onlara sövmeyi helal görse kafir olur. Ve in lem yekun mustahillen fesaka ve lem yekfur. Helal görmeden söverse fasık olur ama kafir olmaz. Bu Ebu Ya'lan'ın görüşü. Tamam. Burada ne yaptık? E, bunu zikretmiş oldu. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey. Bu üçüncü ittifakta anlaşılmayan bir şey var mı? Üçüncü ittifakta yok. Dört. Ve rabi'an اتفقوا على أن من كفر جميع الصحابة kim sahabenin tümünü tekfir eder وَدَّعَى أَنَّهُمْ يَرْتَدُّ بَعْدَ النَّبِيِّ يَكْفُرُ ve peygamberden sonra mürtet olduklarını iddia ederse kafir olur. لأن هذا çünkü bu yani böyle bir iddia yetadammenu tekziben nususel kat'iyye kat'i olan nasları yalanlamayı içerir. Yakulu Kadı İyaz Kadı İyaz dedi ki وَكَذَٰلِكَ نَقْتَعُ Aynı bunun gibi kesin bir şekilde, kat'i bir şekilde söyleriz. بِتَكْفِيرِ kulli kailin Şu sözü söyleyen herkesin tekfirinde kesin bir şekilde ittifak ederiz, cezmederiz ki يَتَوَصَّلُ بِهِ اِلَى تَدْلِيلِ الْاُمَّةِ Bütün ümmetin sapık olduğu görüşüne götüren her sözü وَتَكْفِيرِ جَمِيعِ السَّحَابَ Ve sahabenin hepsinin kafir olduğunu söyleyenleri kesin bir şekilde tekfir ederiz. Bu e, şifa kitabında Kadı Eyas üzerinde ittifak edilen bütün ümmetin icma ettiği tekfir sebeplerini sayıyor. Yani neyle biz insanları tekfir ederiz diye. Bu kezalike de oradan geliyor yani. Önceye atfediyor. Ve kezalike nakta'u aynı bu da diğerleri gibi kesin bir şekilde üzerinde ittifak ettiğimiz kat'i olarak inandığımız tekfir sebebidir. Ney? Adam bir söz söyler, bu sözle bütün ümmetin sapık olduğu veya hususen bütün sahabenin kafir olduğu çıkarsa ortaya kafir olur. كَقَوْلِ الْكُمَيْلِيَّ مِنَ الرَّافِدَةِ Rafizilerden Kumeyliye fırkasının söylediği gibi بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الْاُمَّةِ بَعْدَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin den sonra bütün ümmetin kafir olduğunu söyleyen Kumeyliye fırkasını tekfir ettiğimiz gibi. Niye? لِأَنَّهُمْ اَبْطَلُوا الشَّرِيعَةَ بِأَصْرِهَا Bu sözle şeriatı kökünden iptal etmişlerdir. İz قَدْ اِنْقَطَعَ نَقْلُهَا وَنَقْلُ الْقُرْآنِ çünkü bu sözle Kur'an-ı Kerim'in nakli ve şeriatın nakli kesilmiştir. Sebep iz naqiluha keferatun ala zamihim. Çünkü onların yanında şeriatı ve Kur'an'ı bize nakledenler kafirdirler. Onlar kafir bak. Şimdi Kumeyliye'deki adamlar biz şeriatı kabul etmiyoruz, biz Kur'an'ı kabul etmiyoruz demelerine gerek yok. Bütün sahabe kafirdir dediklerinde otomatikmen şeriatı da iptal ettiler, Kur'an'ı da iptal ettiler. Niye? Çünkü onların nakledenler onların yanında kafir olmuş olurlar. Tamam ve yakulu İbn Teymiye İbn Teymiye dedi ki ve emma men cavaze ama bunu geçenlere yani sadece sövmeyle, sövmekle yetinmeyen, sözü sövmeyi biraz da aşan ila en za'ame ennehum irteddu ba'de Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki sözüp onların peygamberden sonra irtidat ettikleri seviyesine ulaşırsa. İlla neferan kaline az bir zümre müstesna. Niye? Çünkü rafızda Ali radıyallahu anh ve çevresindeki birkaç kişi istisna tutuyorlar. La yebluğuna bid'ata aşara nefsen yani on küsüre ulaşmayacak kadar az sahabe dışında kalan hepsi kafirdir dersen ev ennehu fesaku ammetehum onların hepsi fasık oldu derse fehada la raybe fi kufrihi bunun küfründe şüphe yoktur. Li ennehu çünkü o mukezzibun yalanlayıcıdır lima nassahul Kur'anu fi gayri mevdi'in. Kur'an'ın farklı farklı yerlerden nas kıldığı şeyleri yalanlamış olur. Ne gibi? Minarrıda, onlardan razı olunması ve senai aleyhim ve onlardan onların övülmesi gibi şeyleri yalanlamış olur bu sözüyle. Ben bilakis hani bırak bunu söyleyenin kafir olması. Men yeşukku fi kufri misli haza kim bunu söyleyenin küfründe şüphe ederse fe inne kufrahu mutaayyinun. Onun küfrü o zaman müteayyin olur. Yani o adamın kafir olduğuna muayyen olarak inanılması gerekir. Fe inne madmuna hadihi'l makale çünkü bu sözün içeriği enne el kitabi ve sünneti kuffarun fusakun Kur'an'ı ve sünneti bize nakledenler kafir veya fasıktırlardır bu sözün içeriği. Ve enne hadhihi ayet ve bu ayet اَلَّتِي هِيَ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ Siz insanlar için çıkarmış en hayırlı ümmetsiniz ayeti. وَخَيْرُهَا هُوَ الْقَرْنُ الْاَوَّلُ Bu ümmetin en hayırları da birinci şeydir, birinci nesildir. كَانَ عَمَّتُهُمْ كُفَّارًا فُسَّاقًا Onların çoğunluğu bu görüşe göre kafir ve fasıksa وَمَضْمُونُهَا أَنَّ هَذِهِ الْاُمَّةِ شَرُّ الْاُمَمِ Bu ümmet ümmetlerin en şerlileridir. Yani madem bu ümmetin ilk nesli en kafir, en fasık olan onlar, öyleyse bu görüşe göre bu ümmet de ümmetlerin en şerlisi olanıdır. Bu da bu ayeti yalanlamadır diyor. وَاَنَّ سَابِقِ هَذِهِ الْاُمَّةُ هُمْ شِرَارُهَا bu ümmetin öncüleri en şerrileridir. Ve kufru hâzâ mimmâ yu'lemu bil ittirâri min dinil İslam. Bu sözün sahibinin küfrü İslam dininde zaruri bilinen meselelerdendir. Yani nasıl namazın farz olması dinde zorunlu bilinmesi gereken meselelerdendir. Hakeza bu sözün sahibinin kafir olduğu da dinde zorunlu bilinmesi gereken meselelerdendir. Ve yakulu subki İmam Subki dedi ki fetavasında inne sebbel cemii la şekke ennehu kufrun. Sahabenin hepsine birden sövmek Şüphesiz ki bu nedir? Şüphesiz ki bu küfürdür. Ve ala hâzâ yenbeği en yuhmele kavlu tahavi. Tahavi'nin sözü de buna hamledilmelidir. Hangi sözü? Ee, ve buğduhum kufrun. İmam Tahavi akidesinde bir başlık olarak da ve buğduhum kufrun ve nifakun onlara buğz etmek küfür ve nifaktır diyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani her buğz mudur diyor. İmam Sübki diyor hayır. Bütün sahabeye birden buğz etmek, bütün sahabeye birden sövmek olarak anlamalıdır. فَاِنَّ بُغْدَ الصَّحَابَةِ بِجُمْلَتِهِمْ Sahabenin hepsine buğz etmek la şekke ennehu kufrun. Şüphe yoktur ki o küfürdür diyor. Ve yakul İbn Kesir İbn Kesir dedi ki: "Ve men zanne bis sahabeti ridvanullahi aleyhim" Kim sahabe için zannederse ee, yani neyi kastediyorlar? Ey kitmanel vasiyeti li Ali'in bil hilafe. Hepsi birden Ali'nin halifelik vasiyetini e, gizlediler. Yani hani onlar öyle inanıyor ya. Peygamberimiz açıkça vasiyet etti. Ali halifedir dedi. Ama sahabe bunu gizledi. Kim buna inanırsa diyor fakat ne nesebehum bi ecma'ihim ila'l fucuri onların hepsini facirliğe nispet etmiş olur وَالتَّوَاطُعِ عَلَى مُعَانَدَةِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah'a inat konusunda birleştiklerini yani bir hep beraber hareket ettiklerini ve mudadatihi ve ona zıt olma, ona muhalefet etme konusunda birleştiklerini söyler. Fi hukmihi ve nasihi peygamberin söylediği hükümlerde ve peygamberin söylediği naslarda hep beraber ona zıtlık, hep beraber ona inat ve hep beraber onların facir olduklarını söylemiş olur diyor. وَمَنْ وَصَلَ مِنَ النَّاسِ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ İnsanlardan kim bu makama ulaşırsa, yani bu iddiaya ulaşırsa fakat خَلَعَ رَبْقَةَ الْإِسْلَامِ Boynundan İslam halkasını çıkarmıştır. وَكَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْاَئِمَّةِ وَالْاَعْلَامِ ümmetin sembolü olan, ümmetin remzi olan alimlerin icmaıyla da kafir olmuştur. وَكَانَ اِرَاقَةُ دَمِهِ اَحَلُّ min اِرَاقَةِ الْمُدَامِ Kesilen hayvanlardan daha helaldir onun şeyini kesmek. E, onun kanını dökmek daha helal. Nasıl ki sen bir kurbanı şey yapıyorsun, e, kesiyorsun bu sana helal. Ondan daha helaldir e, insana böyle bir şey yapmak diyor İbn Kesir. ويقول ابن حجر الهيتمي إن تكفير جميع السحابة كفر Şimdi bak ne oldu? Dikkat edin buraya. Birinci nakil. İlk nakil kimdendi? Ee, ilk nakli kimden yaptık? İbni... Evet, ilk nakli Kadı Kadı yaz kimlerden? Malikilerden. Ve icma naklediyor. Yani ümmetin icmasıyla nakleden küfürleri nakl. İkinci Hanbelilerden, İbn-i Teymiye'den naklettik. Üçüncüsü İmam Sübki'den, Şafilerden. Üçüncüsü İbn Kesir, o da Şafilerden ama İbn Kesir ne yaptı? O da icma nakletti. Diğerlerinden nakletti. Üçüncüsü İbn Hacer Heytemi bu da Şafilerden. İnne tekfira cemi'a sahabeti kufrun. Sahabenin hepsine sövmek köktür. Niye? لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها. Çünkü bu sahabenin hepsini tekfir sarihun açıktır. Fi inkari inkar etmede cemi'i furu'i şeriatı zaruri olan furu, furuatın hepsini inkar etmekte bu söz açıktır. Fadlan an gayriha bunun dışındakilerini hiç saymazsak bile yani usul olan, itikat olanları saymasak bile furuatın hepsini bu inkar etmektir. Çünkü nakleden kafir olmuş olur. قال حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر dedi nerede inde şerhihi li hadisi Enes ibn Malik Enes ibn Malik Bukhari'deki hadisini şerh ederken ayetul imani hubbul ensar ve ayetul nifaki buğdul ensar İmanın alameti ensarı sevmek, imanın e, nifakın alameti ensara buğz etmektir. Hadisi ne dedi? فَمَنْ اَبْغَدَهُمْ مِنْ جِهَةِ هَذِهِ الصِّفَةِ Bu sıfattan dolayı kim onlara buğz ederse وَهِيَ كَوْنُهُمْ نَصَرُ اللّٰهَ نَصَرُوا رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimize yardım etmeleri cihetiyle kim onlara e, buğz ederse اَثَّرَ ذَٰلِكَ فِي تَصْدِيقِهِ Bu onun tasdikine etki eder. Anlaşılır. Tasdikten kastı burada ne? İman. Hani imanın lügat tanımı tasdik ya. Yani bu onun imanına zarar verir. Niye? فَيَصِحُ اَنَّهُ مُنَافِقٌ Onun münafık olduğu da sahih olur. وَيَقْرُبُ هَذَا Buna yakın olur. Ziyadetu Ebu Nuaym'in Ebu Nuaym'in ziyadesi fil mustahraci fil hadisi El Bera İbn Azib Bera İbn Azib'in hadisine e, mustahraçta zikrettiği şu ziyade Men habbel ensara fe bihubbi habbahum Ensarı seven, beni sevdiğinden dolayı onları sever ve men abgadal ensara fe bibugdi buğdi abgadahum Onlara buğz eden de bana buğz ettiği için onlara buğz eder. Ve kad ahraca Müslimun min hadisi Ebi Sa'id Müslim de Ebu Sa'id'den nakletti La yubghidul ensara raculun yu'minu billahi vel yevmil ahir Ensara Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan buğz etmez. Çünkü onları tekfir eden onlara buğz da eder. Doğru mu? Hepsine ensara toplu olaraktan. E bu da hem nifakın alameti hem de Allah'a ve ahiret gününe inanmadığını gösterir. قال الإمام العيني إمام العيني إمام عيني kim? Umdetul Qari'nin sahibi. Hafız İbni Hacer'in şerhinin adı ne? Fethül Bari. Aynini şer'enin adı Umdetul Kari. Umdetul Kari Fethül Bari'den sonra yazılmış. O da Fethül Bari gibi çok değerli bir eser. O da Hanifilerin e, şerhi. Yani biri Şafilerin şerhi, biri Hanifilerin şerhi. Bir de üçüncü bir şerh var. O da ismi Fethül Bari. O da İbn-i Recep'in. Değil mi? Ama o tamamlanmamış. Cenayiz babına kadar yazılmış. Fakat üçü de birbirinden güzel eserler. Yani üçü de tabiri caizse yazılmış olan ansiklopedik hadis şerhlerinden. İmam Ayni ne demiş? Tabi İmam Ayni genelde hep Hafız İbni Hacer'e çatıyor şerhinde. Yani onun pek böyle cahil olduğunu bilmediğini vurgu yapmaya çalışıyor. Ama ismini vermeden وَقَالَ بَعْدُهُمْ وَقَالَ بَعْدُهُمْ diyerekten Hafız İbni Hacer'e çatıyor. El-maksudu minel hadithi hadisten kastedilen nedir? El-hassu ala hubbil ensari ve beyanu fadlihim onları sevmeye teşvik etmek ve onların faziletlerini beyan etmektir. Hadisten kasıt budur. لِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ اِعْزَازِ الدِّينِ Dini desteklediklerinden dolayı وَبَزْلِ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ Nefislerini ve mallarını feda ettiklerinden dolayı وَالْاِيْسَارِ عَلَى اَنْفُسِهِمْ insanları kendi nefislerine tercih ettiklerinden dolayı وَالْاِيْوَاءِ insanları barındırdıklarından ve nusrati ve yardım ettiklerinden dolayı. Ensar yardımcılıkları barındırmaları, tercihleri, malı canı feda etmeleri, dini desteklemelerinden dolayı bu hadis onlara sevmeyi, insanları onlara sevmeye teşvik etmek ve aynı zamanda onların faziletlerini beyan etmek için söylenmiştir diyor. وَهَذَا جَارٍ فِي اَعْيَانِ السَّحَابَةِ Bu diğer sahabelerde de geçerlidir. Kim? كَالْخُلَفَاءِ وَبَقِيَةِ الْعَشَرَةِ الْمُهَاجِرِينَ Hulefai Raşidin Bakiyetul aşara kalan on cennetle müjdelenen on kişi altı kişi yani ve muhacirin ve şey e, Allah yolunda hicret edenler bel fi kulli sahabe bilakis bütün sahabeler de buna dahildirler. İz kullum minhum çünkü onlardan her biri lehu sabikatun ve salifetun ve ginaun fid dini ve etherun hasenun fihi. Onların her birinin bu dinde öncülüğü, geçmişi, bu dine faydası ve bu dine güzel eserleri vardır. Hepsi için geçerlidir. Febu fehubbuhum lidalikel ma'na mahdul iman. Bundan dolayı onları sevmek imanın ta kendisi ve buğduhum mahdul nifaki ve onlara buğd etmek de nifakın ta kendisidir. Yani bu hadis her ne kadar ensaldan konuşsa da Burada niye Ensar'ı övmüş? Belli illetlerden dolayı. O illetler ne işte sevme, yardım etme, destekleme, evle. E bu diğer sahabeler için de geçerlidir diyor. Onlar da aynı fedakarlıkları bu dini yaptılar. Öyleyse bu sebeplerde onların tümüne sevmek imanın mahzı, onların tümüne buz etmek nifak mahzı nifaktır, nifakın da kendisidir. Tamam Dördüncü ittifakımız da anlaşıldı. Sahabenin bütününü ayrım yapmadan tekfir, tefsih veya tebdi küfürdür. Ve hamisen beşinci olarak İttefaku ala enne men qazafa'l Aişete mimma barra'ahu Allahu minhu yekfur. Beşinci ittifak. Ayşe annemizin hakkında kim Allah'ın onu temizlediği konuda ona iftirada bulunursa kasıt iftira yani zina iftirasını kastediyoruz. Men kadefel Ayşe'de kim Ayşe'ye iftirada bulunursa neden mimma berra'ahu Allahu minhu Allah'ın onu kendisinden beri kıldığı şeyde yakfur e, kafir olur. Niye? Çünkü Allah Nur suresinde o zina hadisesini anlattıktan sonra ne dedi? اُولَٰئِكَ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ İşte bunlar insanların söylediklerinden beridirler. Allah onları tebriye etti diyorum. Temize çıkardı, beri kıldı. Şimdi mesela biz bunları ayırdık ya. Mesela alemin bir alim bir yerde diyor ki işte kim Ayşe hakkında konuşursa kafirdir, başka bir yerde diyor kim Ayşe hakkında konuşursa fasıktır. Şimdi nasıl biz nasıl anlayacağız bunu? Bir zıtlık var gibi görünüyor. Çünkü konuştuğu mevzular farklı. Yani zina meselesi ise kafirdir. Cemel vakası ise misal diyelim ki fasıktır e, gibi. Yani bunları ayırt edebilmek için de başlıkları birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Tamam? Dedi ki Ayşe annemiz hakkında konuşan yani konuşan değil, mutlak konuşan değil burada hükmümüz değil mi? Zina meselesi hakkında iftirada bulunan fi fetava es-subki subkinin fetvasında kale ve emmel vaki'atu fi Aişe Ayşe hakkında konuşmak radıyallahu anha femucibuhu el katlu li emreyni onun gerektirdiği şey ölümdür iki yönde. Yani kim Ayşe'ye zinakar derse haşa iki sebepten dolayı kafirdir ve iki sebepten dolayı öldürülür. Ahaduhuma birincisi ennel Kur'ane yeşhedu bi beraatiha Kur'an onun beraatine şahitlik ediyor. فَتَكْزِيبُهُ كُفْرٌ Onun kafir olduğu, e, bu, e, onu yalanlamak küfürdür. Şimdi Kur'an Ayşe annemiz yapmamış diyor. Adam da Ayşe annemize haşa fahişe diyor, haşa. E ne oldu? Kur'an-ı Kerim'i yalanlamış oldu. Bu da zaten bir küfür sebebidir değil mi? وَالْوَقِعَةُ فِيهَا تَكْذِيبٌ لَهُ Onun hakkında konuşmak bu ayetleri yalanlamaktır. İkinci وَالثَّانِي اَنَّهَا فِرَاشُ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe peygamberimizin yatak arkadaşıdır. Yani onun hanımıdır. وَالْوَقِعَةُ فِيهَا Onun hakkında konuşmak تَنْقِيسٌ لَهُ ve kufrun. Peygamberin hakkını küçültmek, peygambere hakaret etmektir ki bu da küfürdür. Yani şimdi ne oluyor? Peygamber zani biriyle aynı yatağı paylaşmış oluyor bu görüşe göre. Bu da iki sebepten dolayı küfürdür. Kale Şeyhülislam zekara gayru vahidun minel ulemai bu Sübki'nin sözü önemli çünkü illeti de zikretmiş ya beraberinde. Bu söz en önemli olanı. Zekara gayru vahidun minel ulema alimlerin birçoğu zikretti ki ittifakan nasi insanların ittifakını neye? Ala enne men kazafaha mimma barra'aha Allahu Teala fakat kafar. Kim Allah'ın onu beri kıldığı şeyde ona iftira ederse kafirdir demiş. لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْقُرْآنِ Çünkü o Kur'an'ı yalanlamış olur. قال قاضي Ebu Ya'la. Ebu Ya'la dedi ki: "Men qazafa Aişe mimma barra'aha Allahu minhu kafar." Kim Ayşe annemizin Allah'ın onu beri kıldığı şeyde iftira ederse bila hilafin ihtilaf olmaksızın kafir olur. وَقَدْ حَكَ الْاِجْمَاءَ عَلَى هَذَا Bunun üzerine icma nakletti. Bak şu وَقَدْ حَكَى عَلَى اِجْمَاعَ عَلَى حَزَى وَصَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاِمَّةِ بِهَذَا الْحُكْمِ Bu kısmı da diğer alimlerin görüşünü aktarmış oldu. Yani hem hilaf olmadığını söyledi hem de bu konuda icma olduğunu söylemiş oldu. An Malik, İmam Malik'ten Men sebbe Ebu Bekrin kim Ebu Bekir'e söverse culide ceddedilir. Yani sopayla şey yapılır, e, ceza verilir. وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلْ kim Ayşe'ye söverse öldürülür. Ayrıma dikkat edin burada değil mi? Aynı İmam Malik'ten Ebu Bekir'e sövenin de öldürüleceği gelecek şimdi bak. Nasıl anlayacağız biz bunu? onun için diyoruz şeye ihtiyaç var, tertibe ihtiyaç var. Ne dedi? Men sebbe Ebu Bekir'in culid ve men sebbe Ayşe'de kutil. Tamam. Şimdi sebep ne? Kile denildi. Lime? Niye ey imam? Size de fotokopide ayrım var mı? En sonda lime cümlenin en sonunda o zaman. Lime yani niye Ebu Bekir'de böyle Ayşe annemizde böyle? Kale men ramaha fakat halefel Kur'an. Çünkü ona iftira eden Kur'an-ı Kerim'i yalanla Kur'an-ı Kerim'e muhalefet etmiş olur. لأن Allah Teala çünkü Allah diyor ki yaizukumullahu en taudu limislihi ebeden in kuntum mu'minin. Yani Ayşe annemizi temize çıkardı Allah. Sonra Müslümanlara ne dedi? Yaizukumullahu en taudu limislihi ebeden. Allah size öğüt veriyor. Hangi konuda? Bir daha ebediyen böyle bir işe dönmeyin sakın diye. İn kuntum mu'minin şayet müminler iseniz. Kale İbn Hazm İbn Hazm dedi ki: "Kavlu Malik'in hahuna sahihun." Malik'in bu sözü sahihtir. Ve hiye riddetun tamme. Bu tam bir riddettir. Ve tekzibun lillahi teala fi kat'ihi bi beraatiha. Allah'ın kat'i bir surette Ayşe'nin beri olduğunu söylemesine rağmen bu iftirayı yapmak Allah azze ve celle yalanlamaktır. Kale Ebu Bekir ibn Arabi Ebu Bekir ibn Arabi dedi ki: "Lienne ehlel ifki" çünkü ifk hadisesinin insanları ramu Ayşe'tel mutahhar teharada bil fahişe. Ayşe annemizi e, fuhuş ile suçlandılar. Feberra'aha Allahu Allah azze ve celle onu te tebriye etti, temize çıkardı. فَكُلُّ مَنْ سَبَّهَا Kim ona söverse بِمَا بَرَّأَهَا اللّٰهُ مِنْهُ Allah'ın onu kendisinden temizlediği şeyle ona söverse فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلّٰهِ Allah'ı yalanlamış olur. وَمَنْ كَذَّبَ اللّٰهَ فَهُوَ كَافِرٌ Kim Allah'ı yalanlarsa o da kafirdir. فَهَذَا طَرِيقُ مَالِكٍ وَهِيَ سَب۪يلٌ وَهِيَ سَب۪يلٌ لَائِحَةٌ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ Bu e, basiret ehlinin aydınlık yoludur aynı zamanda zamanda demiş. Kale İmamun Nevevi Baraatu Aişe radıyallahu anha minel ifki Ayşe annemizin bu iftiradan beri olması ve hiye beraatun kat'iyyetun bi nassil Kur'anil azizi. Kur'an-ı Kerim'in nasıyla kat'i bir beraattir. فَلَوْ تَشَكَّكَ ف۪يهَا اِنْسَانٌ وَالْعِيَازُ بِاللّٰهِ İnsanın biri bunda şüpheye düşerse sara kafiran murtedden bi icma'i muslimin Müslümanların icmasıyla kafir olur. Kale İbnül Kayyim وَاتَّفَقَتِ الْاُمَّةُ عَلَى كُفْرِ قَازِفِهَا Ümmetin hepsi onu iftira edenin kafir olduğunda ittifak eder. Kale el-Hafız İbn Kesir fi tefsirihi Hafız İbn Kesir tefsirinde dedi ki ecma'al ulema'u katibeten alimlerin hepsi icma etti ki ala enne men sebbeha ba'de hada bu ayetten sonra kim ona söverse varamaha bihi ve onunla ona iftira ederse ba'de hada bundan sonra ellezî zukira fi hadihil ayet bu ayette zikredilenden sonra fe innehu kafirun o kafirdir. Niye? Li ennehu muanidun lil Kur'an. Çünkü o Kur'an'a şey yapmıştır. inat etmiştir. وقال بدر الدين الزركشي من قذفها فقد كفر لتصحيح القرآن الكريم ببراءتها Kur'an açık bir şekilde onun beri olduğunu söylediği o için ona söven kafir olur. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Ayşe annemize sövenle alakalı. İlletimiz ne? Bir, Kur'an'ı tekzip etmek. iki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hakaret etmek. Bu iki illetten dolayı Ayşe annemize söven ittifakla kafir. Tayyip. Peki diğer hanımların? Yani herhangi biri Peygamberimizin diğer hanımlarından birine zina yaptığını iddia ederse. Misal. Bak burada ihtilaf var işte. Öyle değil. وحكم القصف لغير عائشة من أزواج النبي Ayşe annemiz dışındaki kadınlarına zina iftirasında bulunmak. Birinci görüş, bu birinci görüşü zikrediyoruz. Ennehu yekfur. e, kafir olur. Ve huve sahihu bil mezhebil hanabile Hanbelilerin sahih mezhebi ve ihtarahu Kadı İyad Malikilerden Kadı İyaz bu görüşü seçti ve İbn Hazm ve İbn Hazm ve Şeyhül İslam Şeyhül İslam bin Teymiye ve Sübki ve Sübki bu görüşü seçti. Tamam? Başka peygamberimizin eşine de küfrederse yine de e, şey yaparsa zina iftirasında bulunursa kafir olur. Ve deliluhum onların delili enne cemi'a ummahatil mu'minine firâşun linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyidir? Yatak arkadaşıdır. وَالْوَقِعَةُ فِي اَعْرَادِهِنَّ اَوْ سَبِّهِنَّ Onların ırzları hakkında konuşmak veya onlara ırzlarında sövmek mesebbetun, sövgüdür. وَتَنَقُّسٌ ve eksiltmektir, e, hakir görmektir. لِرَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimize sövmek ve onu küçük düşürmektir. وَمِنَ الْمَعْلُومِ Malumdur ki enne sebben nebi sallallahu aleyhi ve selleme kufrun ve hurucun anil milleti bi icma. Peygamberimize sövmek küfürdür ve İslam dininden çıkmaktır demişiz. Buraya kadar tamam bu el kavlu yazan yere geliyoruz. 3 5 6 satır altı. Gördük mü? Baş el kavlu ikinci görüşü bu. Ennehu la yekfur. Ona söven kafir olmaz. Ve huve zahiru ihtiyari İbn Arabi el Maliki ve rivayetun indel Hanabiler. Hanbelilerde bir rivayet Maliki İbn Arabi'nin zahir tercihi de budur demişti. Ve deliluhum delilleri ne? Ennel Kur'ane şehide bi beraati Aişe. Kur'an Ayşe annemizin beri olduğuna şehadet etti. Femen halefe zalike ve enkerehu fehuve mukezzibun lil Kur'ani. Kim buna muhalefet ederse Kur'an'ı tekzip eder. وَلَمْ يَرِدْ مِثْلُ هَذَا فِي بَقِيَّةِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ Diğer peygamberlerimizin anneleriyle ilgili böyle bir delil olmadığı için onlara zina iddiasında bulunan Kur'an'ı yalanlamış olması. Racih olan hangisi peki? Racih olan onların kafir olmasıdır. Niye? Çünkü Ayşe annemizde ne dedik? İllet ikidir. Ayşe annemize zina yaptı diyenin küfründe illet ikidir. Bir, Kur'an'ın sarih nasını yalanlamış olur. İkincisi ise Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hakaret eder. Her ne kadar diğer kadınlarını şey yapan e, Kur'an-ı Kerim'in sarih naslını yalanlamış olmazsa bile onunla ilgili çünkü onlarla ilgili böyle bir vaka olmamış. Fakat peygamberimize hakaret etmesi babından yine küfre girmiş. olur. Çok mu oldu? Ya çok mu oluyor? Duralım mı? Okuyalım mı? Okuyalım diye. Sen mi okuyalım diyorsun? Kaç, kaça geldik? Altı. Burayla ilgili sorumuz var mı peki bu konuyla alakalı? Peygamberimizin hanımlarından söylüyor. Çok bu son diğer peygamber aleyhisselam hanımlarına da bir iftirada Yani normalde e, böyle bir şey yok. Fakat hani şey babından, iftirat babından yani farz edelim ki oldu e, diyelim. Böyle bir iddia vuku buldu. Ee, bunun hükmünü olur diye ama ben sarih olaraktan bilmiyorum yani. Veyahut da olsaydı zaten burada da e, alimler de zikrederdi. Ve sarih birileri böyle bir iddiada bulunmuş mudur? Allah-u Belki de vardır. Biz bilmiyoruz. Tamam burada duralım inşallah. وآخر دعوانا